Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých alebo andragogika. E, pokračujeme v cykle relácií Vlastenecká identita. A témou dnešnej relácie je liberálna demokracia versus demokracia. Takúto tému si zvolili dnešní naši hostia, ktorými sú Rafael Rafaj a Pavel Fente, ktorých srdečne pozdravujem. Zdravím vás. Pozdravujeme poslucháčov. Dobrý deň, prajem. Tak som rád, že pán Fentek už je konečne zdravý. Dúfam, že vám zdravie slúžiť bude. No, páni... No. Zač... Ďakujem slúži. <laughs> Dobre, tak to ma teší. No, asi e, začneme tak ako tradične, e, každý po jednej aktualite, čo vás tak najviac zaujalo. Ja mám tiež jednu, takže asi e, začneme. Vámi, pán Fendek, čo vás oslovilo za posledný týždeň alebo tie predchádzajúce štyri, čo ste neboli v relácii? No, <clears throat> tak predovšetkým, čo sa týka zahraničia. A tak e, to je e, oficiálne rozhodnutie súdu nemeckého e, ohľadne alternatívy pre Nemecko, politickej strany, ktorá je nálepková ako extrémna pravica s veľmi zaujímavým, stôvodnením, prečo to tak je. Potom ma zaujalo aj to, že sa voči tomuto rozhodnutiu súdu E, jak si nie moc e, pozitívne vyjadril, vlastne veľmi kriticky sa vyjadrili aj <clears throat> americkí predstavitelia z okruhu uh, Donalda uh, Trumpa. To je jedna vec. Zase tých vecí boli samozrejme mnohé, no ale aspoň toto jedno by vypichnem. A potom e, tu ma e, zaujal e, výrok e, predsedu progresívneho Slovensku, pána Šimečku, ktorý jak si veľmi skritizoval e, počin nášho pána premiéra, e, keď na, ako reakciu na demonstráciu proti tej e, netreba nám netrebko, tak e, e tým, že on zverejnil nejaké video jeho manželky, alebo čo tomu vlastne je, e, tak E, tým činom pán premiér nejak e, politicky e, klesol na dno, aspoň tak som tomu rozumiem, pričom v podstate celú túto nechutnú záležitosť začali práve progresívci tým, že sa obuli do tej pani Netrebko. Takže toto sú také, dá sa, dá sa povedať, to je základná charakteristika týchto progresívcov, že keď niečo oni urobia, e, tak to je chválichodné. Keď e, e, to isté alebo podobné urobí opozícia alebo človek, ktorý s nimi nesúhlasí a nemusí byť v opozícii, tak to je niečo podle, nechutné a podobne. A v tejto súvislosti ma ešte napadol pán inžinier Hriva, Hliva, Hlina, keď ešte tuším minulý týždeň tak povedal, že keď sa uzákonilo, e, myslím, e, to manželstvo iba muž a žena, takže a to budeme uzákovať všetky biologické, e, fyzické a fyzikálne a ďalšie zákony. No teda v podstate všetky tie témy, ktoré doslova prúdom padajú z Bruselu, čo sa týka tej kultúrnej revolúcie, tak e, sú dôležité iba vtedy, keď to oni hovoria. A keď e, sa do toho pustí aj opozícia, tak no, to je nezmyselné. Treba radšej riešiť tie e, e, hospodárske problémy, Ne, ne, ne, nezaoberať sa takýmito e, malichernosťami. Čo práve tieto malichernosti určujú e, práve E, celé to spoločensko-ekonomické prostredie, ktoré tu na, e, máme. Čiže ako náhle im človek vstúpi tam prsty na, na citlivú časť, tak e, to ich zabolí. Ale keď robia oni to isté, oni si to môžu dovoliť. Takže toto je len tak na e, Margo, čo som ako, ja zachytila samozrejme voľby v Rumunsku, ale tých, e, dá sa povedať, e, zaujímavostí je naozaj strašne veľa takže by som odovzdal ďalej. No dobre, ehm, Elo, e, ja si na chvíľu e, zoberiem slovo a začnem e, z tohto vlastneneckého tábora. No, ehm, pred 4 minútami sa objavila v aktualitách celkom zaujímavá správa. Proruské sily dosiahli svojho cieľa a prezidenta idú pritlačiť k múru. Vyhlási Peter Pellegrini referendum, čiže Ide o otázku o neuplatňovaní sankcií proti Rusku, e, ktoré e, by mal zhodnotiť e, ústavný súd a ústavní právnici, čiže a ďalej sa v tom článku píše, že malým nacionalistickým subjektom Slovenské hnutie obrod, je a, a strana domov, národná strana, tak v tichosti vyzbierali 4 milióna podpisov a potom sa k ním pridali o 3 mesiace neskôr a ďalší spojenci a už dali dokopy viac ako 400 tisíc podpisov. Takže už ešte ani to nie je odovzdané v prezidentskom paláci, tá petícia s tými petičnými hárkami a už e, burcujú proti tomu a tlačia na Pelegriniho, aby referendum nevypísal a aby to dal na ústavný súd, kde sa nájde nejaký konflikt s materiálnym jadrom ústavy, aby sa opäť, nechcem použiť eh, termín zmarilo referendum, lebo eh, prezident na to má podľa článku 95 odsek 2 eh, právo a takisto aj ústavný súd má povinnosť podľa článku 125b rozhodnúť o tom, či je to v súlade alebo v rozpore s ústavou. Lenže zase na druhej strane vieme, že podstate v poslednom čase tak už viac ako 10 rokov od roku 2014, tak koľkokrát sa vyzbierajú podpisy, tak liberálno-demokratický prezident tak to vždy dá na ústavný súd a je úplne jedno, či je to Andrej Kiska, Zuzana Čaputová, možno aj tento liberálny demokrat Peter Pellegrini. Aký je váš názor na to a čo si v krátkosti o tom myslíte? Čo sa týka tohto referenda ako takého, ja by som to troška spojil s technickým rázom nášho spôsobu uplatňovania referenda. V podstate e, naše referendum tým, že má e, 50%, tak e, fakt, fakticky znemožňuje, aby e, to referendum bolo e, úspešné. To znamená, že E, v podstate tí, ktorí e, nie sú e, respektíve sú odporcovia toho, čo sa pred, predkladá, stačí, keď sa im sa neúčastnia na tom referende, tak to referendum nebol, nebude úspešné, lebo sa to nezúčastnilo 50% ano. ľudí. Čiže stačí obyčajný bojkot. Čiže z technickej stránky referendum ako také, keby malo niečo presadiť, tak potrebujeme to kvórum znižiť z 50% na e, približne 30%. E, Moment, tu vás rázne zastavím. Keď e, zoberieme si, koľko referent málo viac ako 30%, tak to boli dve a plus to sfalšované o vstupe do Európskej únie o, čom je presvedčený ex-prezident Gašparovič, premiér Fico a, minister vojny Kaliňák. E, ja e, hovorím o tom, že ako sa, sa e, nebude môcť presadiť, aby referendum bolo platné. to znamená, že stačí, keď sa ho tí, ktorí s tým nesúhlasia, s tou tebou nezúčastnia a týmto činom je to vybavené. Jediné, čo Eh, ja hovorím z matematickej stránky a to je mhm. nespochybniteľné. E, také sú vypočty. E, eh, jedná sa o to, že keď je vypísané takéto referendum, tak to je určujúce preto, aké nálady sú v spoločnosti. To znamená, že keď za zrušenie týchto sankcií bude 90 alebo 95%, dokonca 100% tých, ktorí sa zúčastnili referenda, tak to je určité referendum o, referendum o e, postoji velikánskej, väč, velikánskej časti slovenského obyvateľstva. Ale prakticky e, v podstate nadväzne na tieto skúsenosti, ktoré máme s referendami, prakticky význam to vlastne ani, e, ani e, nemá na to, aby sa reálne niečo e, uskutočnilo Takto by som to e, definoval. Myslím, že viac, viacerých e, e materiáloch som sa o tom aj rozpísal, že toto by bolo e, treba sa zaoberať. Myslím, že som nejaké materiály dával aj e, na nejakým poslancom a podobne, že aby sa s tým zaoberali, ale e, ostalo to bez, bez odozvy. Čiže E, v podstate ja kvitujem, keď sa takéto niečo deje, na to, aby sa to udialo a že keď to dáva niekto na ústavný súd, tak to znamená, že s tým nesúhlasí. Dokiaľ s tým nesúhlasí, tak by mal e, v podstate ísť na referendum a nie posudzovať niečo z hľadiska ústavného súdu, lebo pokiaľ sa ja nepletiem, a myslím, že nie, tak my nie sme vo vojnovom stave s Ruskou federáciou. Keby sme boli v vojnovom stave s Ruskou federáciou, e, tak e, je to ako e, jednoznačné. Mhm. Zradom na to, že zatiaľ Ruská federácia nevykladala, pokiaľ sa nepletiem tiež, aspoň nemám o tom znalosti, nejaké nepriateľské akcie priamo voči e, Slovenskej republiky, nech je to akéhokoľvek charakteru. E, vystúpenie pani Netrebko mm, nepovažujem za nejaký útočný akt. No tak e, v, v rámci toho prípad, v, tom, v rámci e, tohto by to e, referendum malo byť vypísané, ale že e, keď už si zvykli e, alibisticky, to považujem za alibizmus, alibisticky, e, jak si dávať to na nejaký ústavný súd alebo také niečo, ústavný súd? Áno. Na ústavný súd, tak z, neviem z akého pohľadu, že e, čo môže byť protiústavné na tom, že e, či chceme alebo nechceme zrušiť uh, sankcie. sankcie voči štátu, v ktorým nie v konflikte, ani teda v ideologickom konflikte nie sme. My sme len ako súčasťou nejakej organizácie, ktorá podporuje opozičnú stranu vo, v konflikte medzi Ukrajinou a e, e Ruskom, prípadne ešte do, e, do, donedávna, ako e, sa hovorilo, že e, v podstate je to e, konflikt Ruska a Spojených štátov na územie Ukrajiny. Čiže, takže ako Európska únia by z, tých, z tohto mala vychádzať, nevychádza. No a v rámci toho, že sme ešte stále jakž takž ale aspoň sa o tom hovorí, že relatívne suverénna krajina, tak e, by sme e, mali využiť e, tú možnosť, že ja si to referendum zrealizovám bez toho, aby sme to dávali súdu, lebo to už evokuje proste ten nemecký, e, nemecký e, súd, spolkový úrad na ochranu ústavy. E, tak sa to hovorí tomu Nemecku. E, ktorý označil teda tú alternatívu pre Nemecko za extrémistický subjekt na základe e, teda pokusov, že o podkopanie slobodného demokratického poriadku. E, k tomu sa ešte dostaneme, lebo toho ty tam viacej, ale tie argumenty sú, dá sa povedať, dosť priťahnuté za uši a môžem povedať, začal som to, samozrejme, nie je to úplne priamo k tejto téme, ale to som sa už vyjadril, ale e, som videl fotografiu e, pani e, kancel, spolkovej kancelky Merkelovej, kde urobila gesto, ktorý fotograf zachytil a vyzeral to, že hajluje. Ústavný tento súd e, rozhodol, že to nie je hajlovanie, ale že proste e, je to v poriadku nejaký človek e, to, e, tú fotografiu e, postúpil ďalej a bol odsúdený za to, že šíri extrémistické jak si pozdraví a tak ďalej. Čiže ten, kto hajloval, tak bol oslobodený, keď to ukázal dotyčný ďalej, tak ten bol odsúdený za to, že šíri extrémistické, extrémistické obrázky. No, e, tu je to e, jasne povedané podľa e, tej starorímskej zásady quolicit jovinon licit bovi, čo je dovolené Bohom, nie je dovolené volom. Elo, a teraz skús to komentovať a pridaj v tej ďalšej časti tvoju aktualitu, čo ťa najviac zaujalo. No, tak to, na čo sa pýtaš, je vlastne súčasť našej hlavnej témy, a to je E, spor alebo pohľad e, tzv. liberálnej demokracie a e, klasickej demokracie, ktorá je vôľou väčšiny. Čiže keby sme presadzovali čistú demokraciu, vôľu väčšiny ľudu, tak ako je to v ústave napísané, že zvrchovaná moc patrí občanom, ktorí ju vykonávajú priamo to znamená aj referendum, alebo prostredníctvom svojich zástupcov volených, čiže v rámci pluralitnej demokracie v parlamente. Takže mm, z istého pohľadu by to mohol byť aj, respektíve ten zvyk, e, ktorý myslím, e, neviem, či Kiska alebo Čaputová nadmieru využívali, e, by mohol byť hodnotený ako útok na štandardnú demokraciu vôle väčšiny ľudí. Takže čakám, že či sa toho niekto e, chopí a tým je vlastne aj e, moja odpoveď daná, pretože e, ten e, čaputovský prístup je vlastne e, odrazom liberálnej demokracie, ktorá vytvára regulácie a mantinely pre demokraciu odôvodnením tzv. právnym štátom, v ktorom sa angažujú mimovládky a rôzni tzv. tí tí experti, ktorí vlastne e, regulujú, e, regulujú alebo dokonca vedia aj zastaviť potenciálne vôľu väčšiny ľudu. Takže ak tu niekto hovorí, že chceme náplňať demokraciu, musíme predovšetkým náplňať e, vôľu väčšiny ľudu a to sa nedá inak zistiť ako otestovaním priamo vo voľbách alebo v priamých voľbách, ktorými je vlastne referendum tematické Takže takto by som to uzavrel a sám si počkam na výsledok, som zvedavý aj ja. No a k tej, e, teda tej prvej otázke, kým sa dostaneme k hlavnej, hlavnej téme, vlastne, že čo akýmsi spôsobom zarezonovalo, no e, bolo to napríklad, e, kolega hovoril o, o Nemecku, tak ja by som nadviazal tiež asi takými dvomi aktualitami. Jedna by bola teda z toho Nemecka, kde e, vznikla e, ďalšia, e, ďalšia nejaká hybridná vláda Mačko Pes zložený zo sociál, bývalý, bývalých vládnych sociálnych demokratov s ich hlavnými kritikmi kresťanských demokratov. Takže toto považujem za výsmech demokracie a vlastne aj e, toho mandátu voličov e, rozhodovať oni rozhodli podľa mňa tak, že e, ukončili mandát e, sociálnych demokratov a zelených, teda to ideologické šialenstvo e, na čele s Green Dealom a migráciou a podobne a chcelo tam mať niekoho iného. Samozrejme, že volili na druhom mieste aj alternatívu pre Nemecko, ale väčšinou, keďže hovoríme o Nemcoch, ktorí sú trošku takí posttraumaticky, e, historicky z druhej svetovej vojny, tak radšej uprednostnili ako na prvom mieste e, kresťanských demokratov. Tí sa logicky mali spojiť s tým druhým, pokiaľ by sme teda hovorili o nejakých príbuzných hodnotách a e, to sa nestalo, tak ako sa to nestalo v Rakúsku, tak ako sa to nestalo vo Francúzsku predtým. Čiže vidíme, ako sa narába vlastne z vôľou ľudu už priamo v praxi politikmi, ktorí si to napríklad v prípade terajšej novej e, vládnej moci v Nemecku odôvodnili akože zodpovednosťou. Ale nevieme e, zodpovednosťou voči komu čomu. Ak tu nemá politik, politická strana, politická garnitúra, zodpovednosť voči občanom pre pána kráľa, ktorí ich volia, mhm. komu sa a čomu sa chcú zodpovedať. Zase nejakým chimerickým poučkám, izmom, a, a, a ja neviem, nejakým hodnotám alebo, alebo čomu. Takže tu vidíme tiež ignorovanie vlastne e, vôle, vôle ľudu, tak ako e, rozhoduje vo voľbách. No a druhá vec, ktorá ma zaujala, alebo udalosť, tak e, to bolo vlastne, a tiež to súvisí s touto témou, lebo e, súdy sú vlastne nástrojom e, liberálnej demokracie na korekciu rozhodnutí e, zvolených zástupcov, nepriamo teda aj vôle väčšiny ľudu. A to nemusí byť len ústavný súd, ako možno v prípade referenda alebo petície, ale to môžu byť aj tie e, nižšie súdy. Napríklad v Amerike e, nejaký okresný, okresný sa pomerne známe meno, e, ale je teda na istom okresnom súde, vydal E, po rozhodnutí prezidenta Trumpa, ktorý e, pozastavil alebo rozpustil agentúru pre, pre, pre médiá e, USA GM, keby som to v angličtine vyspeloval, ktorá okrem iného bola vydavateľom aj Hlasu Ameriky. Čiže on v rámci tej svojej vízie jednoducho e, ukončil túto činnosť nariadením, na čo samozrejme oni podali žalobu a tu už vstupuje zasa sudca, ktorý mení rozhodnutie vôle väčšiny ľudu, ktorá zvolila Trumpa. On dopredu predsa hovoril všetky tie opatrenia, ktoré napraví, aby som to skrátil, všetko, čo e, e, jeho predchodca podporoval alebo e, zriadil, tak e, to ide zrušiť, pretože to malo e, ideologicko-deštruktívny základ. No a to pozitívne, čo na tomto je, že samozrejme musia rátať aj s tým, že je tu aj právo na odvolanie a práve odvolací súd pozastavil rozhodnutie toho okresného sudcu a v podstate rozhodol, že federálna vláda pravdepodobne e, úspeje e, v tomto, v tomto spore a teda, že nakoniec e, bude mať Trump právo právo zrušiť túto agentúru, tak ako zrušil tú agentúru e, UCID, tak aj túto v podstate štátnu agentúru, ktorá vydáva e, médium, podporuje ho finančne, ktoré má dosah viac ako v 50 krajinách sveta, niekoľko desiatok miliónov E, sledovateľov. Keby sa to stalo napríklad, že, že v Rusku alebo ja neviem, v nejakej inej e, krajine, tak by sme počuli úplne opačné, že hovorí, hovoríme o stranických médiách a podobne a, a podpora e, Kremla a tak ďalej. Takže toto, toto je to, čomu by sme sa mali e, možno tak venovať, kým prejdeme k tej hlavnej téme, ktorú sme si zvolili. E, ty si povedal, že o čom budeme dve hodiny e, rozprávať. No, ja myslím, že je o čom, pretože aj keď demokracia ako pojem podľa mňa eh, je už takisto sprofanovaný pojem, to si musíme povedať otvorene, ale pokiaľ hovoríme eh, a vysvetlíme, že demokracia je vlastne rozhodovanie občanov, rozhodovanie národa, tak eh, týka sa to každého. A pokiaľ e, tí ľudia budú apatickí a kriticky e, k svojej vlastnej právomoci a legitimite rozhodovať, a nechajú priestor e, liberálom, progresívcom a tzv. občianskej spoločnosti, čiže tretiemu sektoru, mimovládnym organizáciám, v pozadí samozrejme rôznych lobbystov, finančných skupín, miliardárov a tak ďalej a tak ďalej, no tak potom budú presadzovať tzv. liberálnu demokraciu, akýsi fake, e, ktorý sa propaguje enormne v euroatlantickom priestore, nazýva sa to aj západný typ demokracie, predtým sa to občas volalo aj americká demokracia. A to vlastne znamená, ako som povedal už v tom vstupe, že to je vlastne e, regulácia, to sú mantinely, že zvolení politici si nemôžu dovoliť všetko. A v poriadku, s tým by som tiež častočne mohol súhlasiť, pokiaľ sa nepozrieme, že kto je vlastne ten mentor. Kto vlastne bude rozhodovať, že tak toto je košer a toto nie je košer? A keď sa pozrieme napríklad na hoci aj zloženie ústavného súdu, no tak e, väčšinu menoval vlastne e, Kiska a Čaputova. Mm, e, a samozrejme, že volili ich, volili ich tie tri e, experimentálne vlády e, Matovič, Heger, Odor. Takže a, ako asi môžu takto politicky, dokonca sú tam niektorí aj alebo na, na najvyššom súde e, ľudia, ktorí kandidovali za konkrétne politické strany. Mm-hmm. Tak ako môžu oni e, nezávisle, spravodlivo rozhodovať a narušiť napríklad e, vôľu väčšiny ľudu, teda tú klasickú demokraciu. A hovorím, vidíme to aj na Vidíme to na výsledku tých e, volieb, že vlastne pokiaľ sa neozveme a nezačneme brániť niektorú konkrétnu hodnotu, v tomto prípade buď priamu demokraciu ako referendum, alebo alebo demokraciu vole väčšiny ľudu a nebude nám tu nikto do toho kafrať, ani znútra, ani zvonku, lebo aj zvonku zasahujú samozrejme, Európska komisia vydá nejakú správu a tak ďalej a tak ďalej, tak e, potom nám jednoducho tí aktívni, to znamená z toho e, mimovládneho E, sektora a z tých nadnárodných organizácií e, jednoducho zoberú, ukradnú naše práva. Oni síce hovoria, že niekto tu vraj kradne demokraciu, ale v skutočnosti, e, pokiaľ hovoria o tej liberálnej demokracii. No a zachytil som, že napríklad tento pojem je nadštandardne používaný aj v médiách, teda fixuje sa istým typom propagandy, vnúcuje sa, hoci je e, z môjho pohľadu nelegitímny. My nikde v ústave nemáme definovaný pojem liberálna demokracia. To všetko sú len odvolávky na medzinárodné inštitúcie, zvyklosti, e, nejaké smernice, nejaká rozprava v Európskom parlamente, odporúčanie Európskej komisie a podobne. A bola istá námietka, aby e, verejnoprávna E, veľnoprávne médium nepoužívalo e, svojimi redaktormi tento pojem a na to, myslím, že to bolo v roku 2020 aj niečo, jedna rozhodla e, rada, vtedy ešte RTVS, er že pojem liberálna demokracia vraj nemá ideologický základ, pretože tam bola odvolávka na, na prvý článok ústavy, na prvý článok ústavy, že nesmieme sa riadiť nejakou E, ideológiou a keďže verejné médium je vlastne zriadené e, štátom alebo Národnou radou, tak môže sa to sťahovať aj, aj mm, na toto médium. Čiže vidíme, že niekto tu už používa propagandu, aby presadzoval svoj vlastný model e, demokracie, pretože oni si nemôžu hneď na začiatku by som povedal, procesu zrušiť e, vôľu väčšiny ľudu a e, zrušiť voľby, ale v podstate tá otázka by možno znela, že či cez e, liberálnu demokraciu náhodou nespejeme k liberálnej e, totalite. E, a keď si to zoberieme, tak samozvaní analytici toho liberálneho sveta, ako je napríklad u nás mesežníkov, tak napríklad on pred 4 rokmi vystúpil na Košickom ekonomickom fóre so zaujímavým príspevkom na tému, citujem, 30 rokov liberálnej demokracie na Slovensku. No. Ja neviem o tom, že by sme mali ukotvenú 30 rokov niekde liberálnu demokraciu. A to bolo nejaké ekonomické, ekonomické fórum na nejakej univerzite. E, vydala sa z toho publikácia. E, ide to na, na vysoké školy, univerzity. Sú tam citácie v médii. Ako môže niekto narábať s niečím takýmto a ľudia sú ticho a nič e, vôbec neprotestujú a nechajú si brať e, svoje, svoje právomoci tým, že sa šíri nenávisť e, voči časti zvolených zástupcov ľudu. Predovšetkým tých vlasteneckých, by som povedal, a konzervatívnych patriotických strán. A to nie je len na Slovensku, to je aj v Rumunsku napríklad, kde teraz bolo druhé kolo prvých volieb, tak mám povedať. Áno, opakované voľby. E, to tiež bolo založené na šírení nejakej e, nenávisti, podozrení, e, rusofóbii e, a tak ďalej a tak ďalej. No a oni sa odvolávajú vlastne, aby sme to uviedli poslucháčom do kontextu, keďže je vzdelávacia inštitúcia, tak ak si pamätáme meno John Adams, tak to je ešte z počiatkov kolisky americkej demokracie, e, tak Odvolávajú sa tí teoretici na jeho citát, že demokracia je vláda zákonov, nie vláda ľudu. Takže to je vlastne potvrdenie to, čo som ja už povedal pred chvíľou, že cez justičný systém na základe podnetov aktívnej, dobre zorganizovanej e, chobotnice alebo mafie nejakej zaujímavej e, z tretieho sektora a cez ľudskoprávne organizácie a tak ďalej a tak ďalej, vedia vlastne zablokovať, spochybniť, zmeniť e, vôľu e, väčšiny, väčšiny e, ľudov. A oni sa odôvodňujú ešte, alebo odôvodňujú to tým, že veď raz za 4 roky vraj e, to nestačí, by, aby sme boli demokraticky. Čiže to je typický manipulačný nástroj, Eh, to je to isté, ako keby som niekomu povedal, že uh, nestačí ti, aby si sa raz za 15 rokov zaočkoval proti tetanu. To nikto nebude spochybňovať, že raz za 15 rokov uh, to stačí pre očkovanie na tetanus. Áno? Áno, áno. Ale ako keby som čo, každý rok mal. Čiže to sú všetko demagógie a naozaj bol by som rád, keby sme v tejto relácii a, a možno reagovali aj poslucháči na to, E, či chceme napríklad, aby Soros a tretí sektor e, spochybňovali e, túto základnú demokraciu rozhodovania národa, keď napríklad Soros, keď bol na Slovensku, bol na pôde Univerzity Komenského, myslím, že tam aj dostal nejaký metal, tak on tam, okrem teda Šimečkovho otca, ktorý to povedal priamo na video, sa pochválil, že do zmeny vo voľbách teda tam, kde rozhoduje národ a mal by rozhodovať nestranne, spravodlivo a tak ďalej posudzovať bez cudzích vplyvov, že v tom roku 98 investoval 20 miliónov dolárov na takúto zmenu. Povedal aj konkrétnu sumu. Čiže tých 20 miliónov dolárov dostali tí užitoční idioti, e, aktivisti, e, angažovaní novinári a tak ďalej a tak ďalej. Takže e, preto je dôležité hovoriť, že či vlastne nie ani či potrebujeme liberálnu demokraciu. Treba už otvorene hovoriť, ako ho zastaviť, ako, ho, ako je strhnúť e, e, masku z tváre a ako posilniť demokraciu a tá sa môže posilňovať aj tou priamou demokraciou, teda úctou napríklad aj k petičnému právu občanov, aby som to na úvod uviedol. No dobre, teraz som e, narýchlo našiel úplnú aktualitu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pondelok, to znamená dnes 5. mája, povedal, že rozhodnutie Nemeckého spolkového úradu ani nie súdu, ale Nemecký spolkový úrad na ochranu ústavy BFV označiť stranu Alternativa pre Nemecko AFD za preukázateľne pravicovo-extremistickú organizáciu, a toto počúvajte, je reštriktívnym, reštriktívnym opatrením proti európskym nemainstreamovým silám. TSR o tom informovala podľa správy agentúry Reuters, ďalej eh, Peskov eh, povedal, že Ide o výsosne vnútornú záležitosť Nemecka a Rusko. Nemá žiaden záujem zasahovať do tejto veci, píše Reuters. Čiže e, z uvedeného vyplýva, že to nebol ani súd, ale to bol úrad. A tak e, potom, a e, kde sme sa to vlastne dostali, keď nejaký úrad na ochranu ústavy má rozhodovať o tom, že aká politická strana, ktorá skončila druhá s takmer 21%, má právo vôbec na vlastnú existenciu. A čo je to vlastne ten extrémizmus? To je veľmi taký široký pojem, kde to môže byť čokoľvek extrémizmus znamená niečo na okraj, niečo radikálne, okrajové. Lenže ako môže radikálna okrajová strana získa 21%, tak to už asi žiadna logika nejakého nemeckého úradu pre ochranu ústavy asi veľmi ťažko vysvetlí. Ja si myslím, že to sa vysvetliť nedá. Keď eh, niekto získa 21%, aby bol okrajový a extremistický. Čo si o to myslíte? Ja len doplním a nedám slovo Pálovi Fendekovi. Presne sa potvrdzuje to, o čom eh, doteraz hovoríme. Presne toto je ten eh, zásah na už ani nie, že e, regulácie vôle väčšiny ľudu, v tomto prípade väčšiny ľudu, keď hovoríme, tak myslím na um, demokraciu, ale napríklad tých vyše 20 e, voličov, ktorí sa z tých zúčastnených, pozor, z tých zúčastnených, mhm. e, ktorí rozhodli, že tam tú alternatívu pre Nemecko chcú. A opäť tu vstupuje už ani nie súd, ale akýsi úrad, ktorý je, niektorí hovoria, že to je niečo na úrovni tajnej služby pomaly, ktorá, ktorá, ktorá sleduje nejaké aktivity E, a, a, a potom samozrejme takýmto spôsobom eliminuje, eliminuje e, volu, volu voličov. Jednoducho tú volu voličov treba, treba rešpektovať a e, my to zažívame aj tu. To nálepkovanie tiež treba odmietnúť, že extrémistická, ako si je ty, ty poznačil. No čo je, čo? No poviem tak, no prídeš k lekárovi a opýta ťa, opý, môže sa ťa opýtať, chcete konzervatívnu alebo radikálnu liečbu nasadíme. Hej? Čiže e, to, sú, to sú relatívne pojmy. To, čo včera bolo e, e, extrémne, extrémistické, radikálne, dnes je bežné, Aha. žité, zažité. Takže to sú, to sú vlastne manipulačné techniky, ktoré odzbrojujú občanov od ich legitímneho práva rozhodovať. No Elo, e, ty si trafil božsku. E, v ďalšom článku v Pravde e, sa píše AFD žaluje nemeckú kontrarozviedku, ktorá ju označila za pravicovo-extremistickú. Alternatíva pre Nemecko v pondelok podala žalobu na Spolkový úrad na ochranu ústavy za to, že minulý týždeň označil za preukázateľne e, pravicovo-extremistickú organizáciu, túto stranu, potvrdil o tom hovorca e, spolupredsedničky strany Alice Vajdelovej. Uviedla agentúra DPA alebo DPA, to je jedno. E, skrátka, z tohoto vyplýva, že tak ako si naznačil, tu do tohoto vstupujú e, tajné služby a kto ovláda tajné služby? Ten, kto má moc. E, to znamená, kto e, vyhra voľby, kto má koalíciu, kto má v parlamente väčšinu, kto zostaví vládu a tak ďalej. Čiže z tohoto vyplýva, že tu môžu kohokoľvek nazvať extrémistom, kto sa stane populárny a hlavne nebezpečný, ohrozujúci e, niektorých e, záujmy tých, ktorí e, dlhodobo sú pri moci a vidia, že by na základe nejakého paretovho princípu striedania politických elit mohli ich títo neviem, ako to dobre nazvať, sociali, ani nie socialisti, oni eh, sú eh, nacionalistická strana AFD, eh, že by ich mohla vytlačiť od moci a používať nejakú kontrarozviedku na politický boj, tak to je zhovedilosť na úrovni možno mečiarizmu, keď Alexa tam šéfoval, alebo unášali sa ako prezidentov syn Kováča, vraždili sa ako Remiaž a ďalší. To sme kde? V Nemecko sa vrátilo o 30, možno 35 rokov späť, alebo už ten úpadok v Európe je taký, že tá tzv. liberálna demokracia sa drží zubami nechtami a zneužíva tajné služby, kontrarozviedku, e, úrady pre ochranu ústavy a e, čo ja viem, e, aké iné inštitúcie, samozrejme, ako si presne povedal, súdy. Pokračuj. No, ja by som sa k tomu ja si snažil ešte doplniť to, že veľmi ostro proti tomuto vystúpil, vystúpili, a to som už spomínal, aj E, predstavitelia americkí. Republikáni. protidemokratické, na čo ako nemeckí predstavitelia e, reagovali e, dosť podráždenie. No a spomenul som ešte aj túto pani Merkelovu s jej obrázkom, že či je to súdy alebo úrady, tak už sú natoľko drzí a arogantní, že ten jeden ten istý obrázok na, na jednej stade posúdi je nezávadný a keď je to ukáže druhý e, človek, ktorý je e, politicky nevhodný, tak za ten istý obrázok ho odsúdi. Čiže to je tá tragédia tejto liberálnej demokracie, že e, e, dokonca opticky vidieť na tom, že <laughs> to je nezmysel a oni to napriek tomu spravia. Lebo e, týmto zastrašujú politikov a samozrejme aj e, ľudí. A okrem toho, e, tu na Eloš e, spomenul ohľadne nálepkovania. No, e, čo som si všimol, tak tých nálepkovaní alebo nálepiek majú tie národné vlastnícke a E, tie svojho času konzervatívne strany, to bola e, konzervatívna strana Veľkej Británie, e, konzervatívci, tak pred 50 rokmi, keby sa tí dotyční poslanci a predstaviteľa presunuli sem, tak by boli súdení za pravicový extrémizmus. Mm-hmm. To znamená, že to, čo bolo voľaké úplne normálne, demokratické, teraz je to pravicový extrémizmus, lebo to E, vyhovuje tej ideológii. Liberálna demokracia je založená na ideológii, ktorá je jednoducho definovaná nie tak úplne presne ako komunistická. Tam to bolo jednoznačné. Bola jedna strana, e, jeden Lenin, Marx Engels, ale Engels, ale e, dalo sa presne E, e, povedať, tak toto oni vymysleli, toto chcú realizovať, e, tam, tam to zneužili, proste bol to jeden. Lenže toto je, dá sa povedať, taký širší prúd, ktorý vychádza z neomarzistických koreňov, k čomu sa dostaneme a tí robia prácu iným spôsobom, inteligentnejším. Proste hovorí sa tomu meká sila. A tí jednoducho E, svojich e, protivníkov onálepkujú tak, aby e, boli znemožnení či už profesionálne, osobnosti, akýmkoľvek spôsobom, bez toho, aby ich zatiaľ strieľali. Alebo do vezenia ju už dávajú. Čiže politici opoziční, respektíve národne orientovaní, tak doteraz nejakým spôsobom nepochopili, a to nikde v Európe a ani na Slovensku, že je potrebné tvrdo eh, reagovať na nálepkovanie. To znamená, že no, ja som, pretože národný, národný, národná strana, tak všeobecne teda nemecký, anglický, nacionál, nacionál. Mm-hmm. Čiže nacizmus automaticky. Ty si akože e, zástup, e, národ, národne orientovaný, no ty si eh, v podstate ako nacista. Hoci to s tým nemá nič spoločné, lebo ešte za prvej republiky, tak eh, môj eh, starý otec bol eh, teda politicky aktívny, takže výchovu moja matka mala a veľmi dobre vedela rozlišiť medzi nacionalizmom a šovinizmom. Šovinizmus to je v podstate veľmi blízky príbuzný nacizmu. Šovinizmus nenávidí okrem nenávidí ostatné národy a miluje svoj. Nacionalista tam miluje svoj národ a koniec. Mm-hmm a oči ostatným sa správa podľa toho, ako sa správajú. Ale šovinista, to je základ nástupu po, e, pre nacizmus, ale ešte k tomu teda e, ideológia nadradodenosti a rasizmus a tak ďalej a už to, už to máme. No a pravicový extrémizmus, tož, e, e, keďže nacizmus bol označený, že to je pravicový extrémizmus, hoci to bola ľavicová strana. Bola ľavicová strana len kvôli e, Stalinovi to bolo premenované, ale ľavicová, aj Hanna Arentová, významná filozofka, e, konštatovala, že nacizmus aj fašizmus sú ľavicové e, strany hnutia, nie pravicové. Čiže oni ten, to záporné, čo mali ako nenávisť k rôznym menšinám, cudzincom a tak ďalej, tak to označili, že to je, to je pravicové, a keď si e, konzervatívny, tak si pravičiar. No a keďže chceš, <laughs> aby ti tu neliezol hoci do, do tvojho dobu, tak si extrémny e, pravičiar. Hoci nacista bol extrémny ľavičiar a nie pravičiar. A na tejto pôde, na tejto báze, tak aktivita e, politických, myslím, poradcov, politov, politológovia a filozofi, ktorí vedia, že e, e, tá veda politológia je tak sprofanovaná, že už e, každý absolvent strednej školy sa môže považovať za politológa, lebo môže tárať akékoľvek hovadiny, aj tak sem tam trafí. Pardon za výraz, ale tak je to. No a týmto činom e, e, v podstate tie ich e, vymyslené názvy ako neokonzervatívci a neviem čo všetko možné, pritom neokonzervatívci sú nejakí ľavičiari, <clears throat> veľmi aktívni v USA. To znamená, že v tom je taký neporiadok, ktorý normálnemu človeku nič nehovorí, len ho zdezorientuje, ale keď e, označíte e, Slovenskú národnú stranu, no to, to je tá extrémna pravica, alebo extrémna pravica pani Letenovej, no tak e, bežný E, občan, e, tak sa cukne, no ja sa teda nebudem voliť extrémnych pravičiarov. Rozumiete? A e, títo politici tak tomu neredujú pozornosť a registruje, že sem tam sa nejak chabo bráňa, ale to je tak chabé, že no, no, volič sa má aj vychovávať. A je táto reakcia na to, aby e, tí ľudia rozumeli, že e, kde je sever, ako sa hovorí, ale e, v podstate tie reakcie napríklad aj týchto našich súčasných predstaviteľov vo vláde, tak sú v tejto, v tejto oblasti také, dá sa povedať, nuž pri, naj, pri najlepšom tak veľmi, veľmi bez, slabofarebné, také bez chuti, bez E, bez zápachu, také o, nič, o ničom. Keď je evidentne povie ten e, protivník, ako progresívny, e, nejaký nezmysel, oni nevidia na to reagovať. Nie. Keď sa neviete brániť, tak nemôžete vedieť ani útočiť. <laughs> Samozrejme vec. Ja tu mám najčerstvejšiu aktualitu Elo sa ma spýtal, že e, či mám pripravenú nejakú ukážku, e, tak e, toto ma fakt dožralo a to hovorím úplne slušne, taktne a politicky korektne. Cestovná agentúra Igor Tradel. ide na východ. Dobrý deň, Dovolte, aby sme e, z tohto miesta spred e, centrály najsilnejšej opozičnej strany Progresívneho Slovenska vám predstavili výzvu voči všetkým demokratickým opozičným stranám, ktoré by sme chceli pozvať e, deň moskovskej zrady priamo do Kieva, lebo jednoducho situácia si to vyžaduje. Robert Fico včera de facto definitívne potvrdil, že on naozaj túto zradu Slovenskej republiky, slova vlasti zradu, 9. mája ide spáchať. V mene Slovenskej republiky republiky bude na akcii e, masového vraha e, Vladimíra Putina a bude tam stáť v spoločnosti viacerých diktátorov a tyranov celého sveta. Ide Slovensku robiť jednu obrovskú medzinárodnú hambu a tento deň sa veľkými písmenami píše do novodobej histórie Slovenskej republiky ako deň moskovskej zrady. Možno dnes si to až tak neuvedomujeme, ako to bude významné, lebo ak by sme sa pozerali spätne tých 80 rokov dozadu, tak e, je to možno porovnateľná udalosť, ako keby svojho času Tiso išiel do Berlína na nejakú vojenskú udalosť, kde by Hitler čokoľvek oslavoval a Tiso by tam v tom čase tlieskal e, tej propagande, ktorú by Hitler organizoval. Na rozdiel rozdiel od e, Tisa je Fico dnes slobodný a je šéfom alebo predsedom vlády demokratickej krajiny, takže ešte navyše má tú slobodu sa rozhodnúť, že nebude asistovať alebo nebude robiť užitočného idiota masovému vrahovi e, Vladimirovi Putinovi v čase, kedy masívne zabíja ukrajinských ľudí v slobodnej krajine e, Ukrajiny. Preto sme sa rozhodli aj takýmto spôsobom vyzvať našich opozičných partnerov, lebo ten deň si to vyslovene pýta. Kedy inokedy by sme sa sa mali spojiť ako v deň, kedy v našom mene Robert Fico bude zrádzať Slovensku republiku, kedy Robert Fico bude plúč e, do očí našim európskym partnerom, ktorí ho vyzvali k tomu, aby nerobil užitočného idiota E, Vladimirovi Putinovi. Práve tento deň by mal byť symbolický deň, kedy spoločne ukážeme, že dokážeme e, nájsť podstatu, dokážeme odložiť naše rozdielnosti a dokážeme tak symbolicky ťahať ako svetoplukové prúdy, prúty a ľuďom na Slovensku ukážeme, že máme hrdosť. Že Slovensko nie je len Robert Fico a ľudia, ktorí držia palce Putinovi vrahovi, ale že Slovensko sú aj ľudia, ktorí si vážia slobodu iných národov a ktorej ju chcú brániť a chcú stať na strane obeti a nie na strane vrahov. Zároveň to je aj deň, kedy môžeme vyzvať, e, vyslať e, posolstvo voči aj ukrajinskému ľudu, trpiacemu ukrajinskému ľudu, ale hlavne, kedy môžeme vyslať spoločne posolstvo našim európskym partnerom, z ktorých mnohí v ten deň budú práve v Kieve a budú na strane obeti a nie na strane vraha na Červenom námestí ako Robert Fico v našom mene. Treba povedať, že Robert Fico na začiatok, keď dostal to pozvanie, tak e, vzhľadom na to, že nikto normálne normálny ehm, v Európe za ním nie je ochotný na Slovensko prísť. Nikto normálny a významný ho nie je prijať, ehm, nie je ochotný ho prijať ehm, v Európe alebo vo svete. Tak on veľmi, až, až by som povedal, použijem také eh, trošku slovo, nadržaný hneď s tým súhlasil, že on teda pôjde 9. mája na Červené námestie, lebo konečne bude niekde medzi významnými ľuďmi, podľa neho. Ale asi ani jeho samotného nenapadlo, že ho Viktor Orbán nechá v štýchu a že minimálne ten Orbán nebude stať vedľa neho. Aj tomu Viktorovi Orbánovi zablikala červená kontrolka a povedal si, že nechce mať spoločnú fotografiu s vrahmi, tyranmi a diktátormi sveta, a v tejto spoločnosti jednoducho nechce, aby vyslal takýto signál voči európskym partnerom. Bohužiaľ, Robert Fico všetky kontrolky má vypnuté a zrejme aj jeho psychický stav mu neumožňuje, aby vyhodnocoval nebezpečnosť e, svojich krokov a dôsledky svojich činov. Lebo nedá sa jeden deň hovoriť o tom, že s európskymi partnermi chce spoločne hľadať cestu, ako sa brániť Trumpovým nebezpečným clám voči e, slovenskému automobilovému priemyslu a zároveň e, pohrdať svojimi európskymi partnermi a napriek tomu, že ho vyzývajú, aby to nerobil, on na to Červené námestie chce ísť a ukáže vlastne takýmto spôsobom, že on našim európskym spoločným domom pohrda. Preto je podľa nás mimoriadne dôležité, aby sme v tento deň spoločne ako demokratická opozícia do Kieva išli a takto ten e, veľmi silný signál a posolstvo spoločne ľuďom na Slovensku, na Ukrajine a v Európe vyslali. Dovolte mi, aby som vám eh, raz aj prečítal ten list, je, tuto je síce v zväčšenej podobe, dnes ho dozdáme do centrály každej jednej z menovaných eh, opozičných strán, čiže aj na centrálu Progresívneho Slovenska, kde sme teraz, aj na centrálu KDH, aj na centrálu SAS, aj na centrálu strany demokrati. Čiže dovolte, aby som vám ho prečítal, či je adresovaný predsedom týchto štyroch eh, opozičných strán, Michalovi Šimečkovi, Milanovi Majerskému, Branislavovi Grelingovi, Jaroslavovi Naďovi vec pozvanie na spoločnú cestu do Kieva. Vážení predsedovia opozičných strán, dovolujem si vás mene hnutia Slovensko pozvať na spoločnú cestu do Kieva. Dnes je už takmer isté, že 9. máj 2025 sa veľkými písmenami vpíše do novodobej histórie Slovenskej republiky ako deň Moskovskej zrady. Účasť predsedu vlády na propagandistickej akcii usporiadanej masovým vrahom Vladimírom Putinom v čase masívneho vyvražďovania ukrajinského ľudu a navyše v spoločnosti rôznych diktátorov a tyranov sveta zostane na veky veľkou medzinárodnou hambou Slovenskej republiky. Robert Fico evidentne nie je mentálne schopný vyhodnotiť dôsledky a nebezpečnosť svojich činov. Vedome, napriek výzvam našich európskych partnerov, ide poslúžiť ako užitočný idiot človeku, ktorého cieľom je naše spoločenstvo európskych slobodných štátov zničiť. Kedy inokedy, ak nie dnes, by sme mali spojiť sily. Poďme spolu, poďte spolu s nami do Kieva a ukážme spoločnou akciou, že v rozhodujúcich chvíľach vieme odložiť naše rozdielnosti a vieme symbolicky ako svetoplukové prúty Slovensko podržať. Ísť práve v deň moskovskej zrady spolu ako celá opozícia do Kieva je veľmi silné posolstvo. Posolstvo, že Slovensko nie je len Fico a ľudia bez citu, ktorí fandia vrahom. Posolstvo nie je len voči trpiacemu ukrajinskému ľudu, ale aj voči ľuďom na Slovensku. A v neposlednom rade aj posolstvo voči našim európskym partnerom, z ktorých mnohí budú v ten, v ten deň rovnako v Kieve. Podpísaný ja za naše hnutie Slovensko. No tak eh, páni, eh, tak eh, toto bola bomba. Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je naživo, je kontaktná. Pokiaľ máte záujem, využite telefónne číslo plus 421 910 473 440 alebo WhatsApp, Telegram, Signál a tak ďalej. No, samozrejme môžete napísať aj e-mail na známu e-mailovú adresu studio.bb.juha zavináč gmail.com, čiže gmailová doména Páni, a Teraz mi povedzte a všul buďte ste múdri, je Igor Matovič liberál, neoliberál, neokonzervatíve či neokon, lebo ja tomuto vôbec nerozumiem, alebo je to probanderovský fašista. Skúste byť teraz múdry a vyviesť mňa z omilu, alebo o mojej nevedomosti, to je ešte lepší termín, pretože ja tomuto vôbec nerozumiem. Ako môže byť Vladimír Putin masový vrah, keď nezavráždil vôbec nikoho? A e, to vôbec ho ani neobhajujem. Ja e, konštatujem, že toto s nejakou špeciálnou vojenskou operáciou nemá vôbec nič spoločné. A keby e, nebola na spadnutie vojna medzi Pakistánom a Indiou, tak by z bezpečnostných dôvodov nebol ani indický premiér odmietol alebo odvolal účasť na oslavách 80. výročia veľkej vlasteneckej vojny alebo víťazstva v nej, pretože aj Indovia ako súčasť britských síl tak položili množstvo životov za slobodu, za to, aby nejaký Hitler, e, či už aj japonský e, cisár alebo e, Mussolini nevládli tomuto svetu a nebol ten svet ešte viac otročený. No tak ja by som začal, potom by Pavel doplnil. Ja to sklbím faktami, faktickou rovinou, aj keď bude veľmi ťažké na idiotizmu zareagovať faktami, ale ty si vlastne povedal, že nerozumieš, no a tak sa spýtaj sám seba, normálny človek ne, nerozumie idiotom a idioti nerozumejú normálnym ľuďom. Takže sme si odpovedali e, na tvoju otázku a teraz teda nejaké tie e, racionálne, racionálne fakty. E, Igor Matovič predovšetkým sa ukázal ako ďalší užitočný idiot ideológie, spochybňovania histórie a čo robia napríklad, čo robí vokejizmus, pretože tam platí jedna zásada. Teraz tu hovoríme o 9. máji 45, nie o 9. máji 2025. E, to znamená, nemáme hodnotiť e, s odstupom času, či už 10 ročí alebo 100 ročí, udalosti minulosti, ktoré e, sa dotkli iných generácií súčasnými očami, poznatkami alebo postojmi. To je ako základná, to je, to je základná definícia a toto porušil uh, demagóg a populista uh, Matovič. Pokiaľ hovorí o nejakej uh, dni moskovskej zrady, dnes máme, myslím, 5. mája, čiže uh, bližšie máme 2. máj ako 9. tak si dovolím pripomenúť uh, odeský masaker. Mm. Uh, 2. maja 2014 E, v Odese e, spáchali e, ukrajinskí neonacisti na čele s pravým sektorom masaker na rusky hovoriacich Ukrajincoch a 48 z nich zomrelo zaživa popálením, keďže ten zbesilý dáv po Majdanovsky, tesne po Majdanovsky e, podpálil miestny dom odborov, kde sa uchylili aj tehotné ženy, aj ženy a e, deti. Takže e, pokiaľ hovorí o nejakom masovom vrahovi, momentálne zatiaľ de jure i de facto bola len Ukrajina Európskym súdom pre ľudské práva označená či odsudená, neviem ako to definovať, že je vinná za tento odeský masaker, kde boli porušené mhm. e, základné ľudské práva a doteraz e, nebol tento incident brutality vyšetrený, e, jednoducho nie je tam politická vôľa. Dokonca tí, ktorí vyšetrovali, mali snahu spravodlivého, tak boli ostrakizovaní a de facto zlikvidovaní, zastrašení, odstránení. Orbán, ďalšie vyvracanie nezmyslov tohto idiota, ktorý by sa mal ísť doučiť. Orbán tam nie je preto, že by mu docvaklo niečo, ako hovorí, a že sa nechce niekde fotiť e, s masovým vrahom, pokiaľ citujem e, Matoviča. Orbán tam nie je z dôvodu e, zastupujúceho, zastupuje Maďarsko, ktoré bolo v druhej svetovej vojne porazenou mocnosťou. Ano. To znamená, že by si nemohli nakadiť do obyvačky a Kremel to aj náležite zdôvodnil, že Rád by poznal pozval veľkého priateľa, teda Orbána, hm. ale z principiálnych dôvodov jednoducho nemôže uraziť tie e, účastníkov a obete tej e, vlastníckej vojny, keď by na tribúne bol niekto, kto bol vlastne e, predstaviteľ štátu, hoci s tým Orbán samozrejme nič nemá spoločné, áno, ale jednoducho takýto je, takýto je, takýto je, takýto je e, úzus. No e, to je to isté, ako, že si nemôže dovoliť a pozvať Giorgiu Meloniovu, lebo je v rovnakej pozícii. Taliansko bolo porazeným štátom. E, čiže e, z toho to je si jasno, ako hovoria Rusi. No. Áno, no a aby som to zakončila a skrátil, tak e, medzinárodnou hambou, o ktorej hovoril teda Matovič a snažil sa nejako e, sugerovať e, naivným ovečkám e, ktorého ešte akože volia, e, že vraj nám spraví teda e, premiér a tak ďalej. No, medzinárodnú hambu nám spravili tí užitoční idioti, ktorí protestovali pred e, Slovenským národným divadlom počas vystúpenia opernej divy Anny Netrebko, mimochodom rakúskej občianky. Mhm. Len z titulu, že sa narodila niekde svojho času v Rusku v roku 1971, neviem, No, e, ja tu doplním. Aj e, veľký vodca <laughs> Volodymyr Zelensky sa narodil v Rusku, tak e, potom o čom je to? Áno, ale hovorím, neťahajme idiotizmus a idiotov do politiky a, neťa, a neznásilňujme politikov e, kultúru. Toto by si možno mohli osvojiť E, tie tábory e, okolo Matoviča aj okolo progresívcov a verte, že na Slovensku a inde by sa oveľa spokojnejšie žilo a dýchalo. No, no toto ja si to... krásne tomuto... povedal. Ešte doplním jednu maličkosť. Prečítajte si knihu od Jozefa Banáša Idioti v politike. To je výstižný názov, ktorý hovorí asi o veľa, ak nie o všetkom. No, ja by som tiež chcel e, troška prispieť svojou troškou e, do blina. To znamená, že <laughs> samozrejme tak e, e sme na, na, jednom vlne, na jednej vlne len by som doplnil. E, čo sa týka charakteru, ako pána Matoviča, toto je tzv. veľmi často používaný za socializmu pojem e, oportunizmus. To znamená, že e, keďže jeho je dosť ťažko definovať, lebo on skáče ako zajac tade, e, že raz e, je za niečo, raz proti niečomu. No teraz uznal, že by e, mohol zabodovať, ako sa hovorí, tak oportunisticky využil teda príležitosť tohoto 80. Výročia, výročia tak, aby mohol zaujať. Chápete? Zaujať poslucháčstvo. V podstate ako herecký výkon E, keď plynule hovoríte e, a dostatočne e, živo, výraz, výrazivo doslova horúce, tak tých divákov to nejakým spôsobom zaujme. A tým, ktorým až tak moc nedocvaká, teda to sú tí na úrovni, ktorí dokážu e, akceptovať to, že no, Rusi e, e, trafili dronom E, ten kryt na e, tej e, elektrárni černobylskej, proste, ktorá je v tom sarkofágu. No, na čo by to asi Rusi robili? No a potom, a to som teda osobne svetkom tých správ, že na západe v časoch od roku 2014 to, no, až do začatia prakticky tej E, SVO, tak tie útoky, ktoré robila ukrajinská armáda na Donetsk, hlavne teda na, na mesto Donetsk, nehovoríme o ďalších samozrejme miestach, tam boli e, delostrelecké ostreľovanie a zabíjanie, tak e, úplne bez problémov tvrdili, že to Rusi ostreľujú sami seba. A takto to e, bolo tomu poslucháčstvu podávané, lebo zrejme e, tí e, mediálni manažeri majú nejak e, týchto e, poslucháčov e, obšlapaných a e, vedia, že čo zaberie. To znamená, že e, prejav páda Matoviča je e, adresovaný e, práve takýmto poslucháčom, ktorí Eh, by ho možno aj zatratili, ale na základe tohoto, čo to je v podstate gesto. Také niečo, ako eh, urobil Goebbels v roku 1943, keď eh, vyhlasoval tú úplnú totálnu vojnu proti sovietskému zväzu. Niečo, samozrejme, to a niečo na ten spôsob. Čiže troštička sfanatizovať tých ľudí. Čiže Batovič nie na úrovni Gebelsa, ale toto, keď, ako som to počúval, tak relatívne sa mu to podarilo, že e, tí, ktorí e, nie sú moc dosilní, môže, môže ovplyvniť. Asi, tá, asi toľko. Uh-huh. Uh, dobre. Uh, prejdeme k samotnej téme dnešnej relácie. Ja tu mám od Skota Rittera, to je bývalý major námornej pechoty a zbrojný inšpektor a neviem, čo ešte všetko robil. Momentálne človek, ktorého prenasleduje FBI, CIA a čo ja viem kto, NSA. No a vyjadril sa ohľadom toho, čo je to medzinárodný poriadok deep stateu podľa toho, ako to chápe americká liberálna demokracia, tak toto je fakt veľmi dobre vysvetlené. Evropa je vděčná Spojeným státům už skoro 8 desetiletí. Od konce druhé světové války jsou Spojené státy tím velkým bratrem. NATO bylo nástrojem pro Ameriku, aby udržela trvalou vojenskou přítomnost v Evropě, formálně jako štít proti Sovětskému svazu během studené války. A později, aby i nadále prosazovala americkou hegemonii nad Evropou, aby přeměnila NATO na něco víc než jen transatlantickou obranou alianci, ale na nástroj globální vojenské dominance. Pokud se podíváte na to, o čem NATO mluví, o přesunu do Tichého oceánu, vždy je zajímavé, jak Severoatlantická smluvní organizace ospravedlňuje Tichomorskou misi. Ale to je to, co NATO dělalo. Pamatuji si, že v určitém období jsem se účastnil konference v Abu Zabí, kterou pořádalo NATO o misi NATO do Perského zálivu. NATO zakládalo trvalé vojenské základny v Perském zálivu pro trvalou přítomnost NATO v této oblasti. Na to mluvilo o dominanci v severní Africe. to se stalo expanzivním nástrojem, protože to, co to bylo, bylo prodloužením americké zahraniční politiky a národní bezpečnostní politiky. A během této celé transformace mají evropské politické a ekonomické elity, které z toho profitují, celou svou kariéru postavenou na tom, že potvrzují tuto americkou vizi využívání NATO jako výkonného nástroje pravidly založeného mezinárodního pořádku. Tohle je naprostá hloupost Bidenovy administrativy. Když Bidenova administrativa publikovala dokument o národní bezpečnosti, ve kterém uvedla, že hlavním účelem Spojených států je bránit pravidly založený mezinárodní pořádek. Vždy jsem si myslel, že je to bránit demokracii nebo bránit svobodu, ale zřejmě to je pravidly založený mezinárodní pořádek. A ti lidé, které vidíme, jako je Ursula von der Leyen a další, jsou evropská byrokratická třída. Tyto lidé jsou ti, kterým pravidly zený mezinárodní pořádek dal vzniknout. A teď, když se dostali k moci, jsou ohroženi administrativou Trumpa, která říká, že už tuto hru nebudeme hrát. Myslím, že Donald Trump doslova běžel na platformě, která tvrdila, že pravidly založený mezinárodní pořádek je největší hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost. Když Donald Trump minulý září řekl, že největší hrozbou pro Ameriku a svět je sama Amerika kvůli pravidly založenému mezinárodnímu pořádku, všichni tyto Evropané vstali a řekli si, počkejte, to jsme my. A znovu, Chci jen připomenout lidem, že to nebyl jen nějaký poznámka, kterou J.D. Vance udělal Zelenskému v Bílém domě před pár dny, když řekl kampanil si proti nám. Ano, udělal to. A to udělala i celá Evropa. Lidé to musí pochopit. Je mi jedno, jestli nenávidíte Donalda Trumpa, klidně se postavte do fronty. Je mi jedno, co si o Donaldu Trumpovi myslíte. Pochopte, že americké volby, vzpomínáte si, když obvinili Donalda Trumpa z Ruska, Ruska, Ruska, že Rusko ovlivňuje výsledek voleb? A všechno se ukázalo jako lež, mimochodem. Víte, co je lež? Evropa, která ovlivňovala výsledek voleb ve prospěch Joea Bidna a Kamaly Harrisové. Tohle udělali. A pak, protože nechtěli, aby Trump byl prezidentem, protože se ho bojí, protože Trump hrozí, že všechno převrátí. A pak, když Trump vyhrál volby, chci jen připomenout lidem, že to byla Evropa, která spolupracovala s Bidenovou administrativou. Víte, administrativou, která prohrála volby, která odcházela a měla být nahrazena administrativou, la, která získala mandát, možná ne tak velký, jak říká Trump, ale stále je to mandát vládnout, každopádně k změně. A spolupracovali s Bidenem, aby Trumpa ochránili. Ochránit Trumpa jsou slova, která použili americkou politiku v Evropě, aby Donald Trump neměl žádnou volnost k manévrování vůči Rusku, pokud jde o zastavení války na Ukrajině. Teď se jim to nepodařilo, ale teď přichází Trump. Toto jsou lidé, kteří jsou třikrát poraženi. Tyto lidé jsou součástí pravidly založeného mezinárodního pořádku, který je na cestě ven, což je podle mě lepší pro svět. Tyto lidé se pokusili ovlivnit výsledek voleb proti Donaldu Trumpovi. A znovu, Donald Trump je tenký kůže, narcistní egomaniak, který je pomstychtivý jako čert. To znamená, že když bodneš Donalda Trumpa do oka, dostaneš zpátky. To prostě je neříkám, že je to správné. Říkám, že to je fakt a pokusili se mu ukrást volby a pak se pokusili svázat mu ruce a teď Donald Trump jedná. Evropa je v panice. A teď proč dělají to, co dělají? No víte, tohle není jejich první rodeo s Donaldem Trumpem. Pamatujte na rok 2016. Ano, vyhrál volby i tehdy, což nikdo nečekal, že vyhraje. A běžel na kampani, která říkala, že zablokuje NATO a že udělá všechny tyto věci. Co udělali tehdy, bylo spiknutí s demokraty ovládaným kongresem spiknutí s hlubokým státem, aby zablokovali Donalda Trumpa, svázali ho, aby mu zabránili dělat něco šíleného, zatímco ho prostě drželi po čtyři roky. A pak přišel Biden a všichni byli šťastní. Biden přišel a řekl, víte, máme posvátnou důvěru k Evropě. To jsou slova, která evropští mocní elity rádi slyší. Posvátná povinnost pro Američany umírat za Evropu. No, Trump nedovolí, aby Američané umírali za Evropu. A teď se Evropané pokoušejí hrát stejnou hru. Pokoušejí se vytvořit situaci, která by komplikovala, narušila Trumpovi politické priority a držet ho po čtyři roky v naději, že za dva roky demokraté nějak znovu získají kontrolu nad kongresem, aby mohli dále svázat jejich ruce. Protože pokud nesvážou ruce Donaldu Trumpovi, co se týče politiky, je pro ně konec. Nemohou si dovolit dělat to, co říkají, že se pokusí udělat. Takže Scott Ritter veľmi dobre vysvetlil, že čo je to vlastne tá liberálna demokracia. Zrejme ste postrehli, že je to na amerických pravidlách založený medzinárodný poriadok. Tomu hovoria liberálna demokracia a to presadzuje ten hlbiny alebo hlboký utajený štát v pozadí Anglicky deep state. Elo, nech sa páči, má slovo na dlhú dobu. Tam Palovi slovo. No, takže tam eh, bolo spojené viacero vecí a tohto dotyčného pána e, poznám dosť, eh, už pár rokov, aby som pravdu povedal, takže e, sporadicky, no sporadicky, relatívne často si prečítam, teda po, popočúvam, teda, aby som pravdu povedal, lebo robí videá, jeho, jeho poznámky. Naozaj je to e, fundovaný e, človek, e, bývalý, bývalý marinák, myslím, že bol marinák. No a... Áno, e, s hodnosťou majora. No neviem, či náhodou nie aj vyššie podplukovník alebo plukovník. Ehm, um, takto, on v ako mariňák, eh, to znamená americká národná pechota, dosial hodnosť eh, majora. On ďalej eh, slúžil ako zbrojný inšpektor a tam tuším, že má hodnosť podplukovníka. No, a ešte tam ešte, myslím, Gregor, to je tiež ako, myslím, ano. podplukovník. Takže e, sú tam viacerí, ale z okolnosti e, tohto e, sledujem relatívne e, často. Takže E, v podstate, čo sa týka tej liberálnej demokracie a medzinárodného poriadku, záležalo na pravidlách. Čiže tam tá liberálna demokracia je troška ako okrajová záležitosť, lebo medzinárodný poriadok založený na pravidlách, tak ten slúži tým špičkovým najvyšším, e, najvyšším e, elitám svetových, tým, hovor, ja tomu hovorím globálna finančná oligarchia, tak slúži nemu. Teda tá liberálna demokracia e, má svoju históriu, ktorej sa dostanem, ale e, nie je definovaná e, medzinárodným poriadkom založených na pravidlách. Medzinárodný poriadok založený na pravidlách je e, systém, e, e ktorý umožňuje e, realizovať politiku USA po celom e, svete a ktorý dáva im legitimitu. To znamená, že tým, že Spojené štáty sú účastníkom NATO a ešte v nejakých ďalších organizáciách, tak e, oni dokázali obísť OSN. Či to bol Jugoslávia, Irak, e, Líbia ďalšie. Sýria. E, Líbia a tak ďalej tak to len kvôli tomu, že tento medzinárodný poriadok založený na e, pravidlách e, vzniká tým, že Spojené štáty sa dohodnú s medzinárodným spoločenstvom, ktoré je e, treba z členovia Európskej únie, NATO, e, Japonsko a ešte nejaké ďalšie krajiny, Aha. účelovo, že e, urobia to, e, na čo sa rozhodli. Nejakú akciu vojenskú, urobia humanitárne bombardovanie, čokoľvek. Čiže e, bez e, pečiatky OSN legitimizujú tým, že <coughs> dostanú mandát od tohto tzv. medzinárodného spoločenstva konať. A samozrejme je to záujme bezpečnosť, národnej bezpečnosti Spojených štátov. To znamená, že keď majú niekde e, Spojené štáty základňu, umiestnení sú e, ich e, občania a na tú základňu alebo také niečo, alebo aj e, iných ich príslušníkov zautočí nejaká organizácia, organizácia alebo štát, tak okamžite zareagujú a v tom prípade to nie je agresia. Čiže týmto činom čokoľvek Američania alebo aj e, člen, Európska únia na to robí, tak robí legitímne a e, humanitárne, zá, zákonne, súdane s morálkou, e, však e, a ešte aj európskymi hodnotami. Takže e, z tohto vidno, že tá liberálna demokracia e, je len, dá sa povedať, takým e, tieňom ako e, časť celého tohto systému, ktorý nahráva jaksi v prospech Spojených štátov a tomuto medzinárodnému spoločenstvu. A to treba ako zásadne rozlišovať, lebo toto sú medzinárodné akcie, ktoré, e, e, sa snaž, ktorými snažia sa NATO, USA, Európska únia upevniť svoje zahranično-politické záujmy a postavenie, kdežto e, liberálna demokracia i jej skutočné pôsobenie je zamerané na vnútrajšok, na samotnú štáty a obyvateľov Európskej únie a respektíve aj e, USA, kým to e, e, Donald Trump nezatrhol. Čiže v kocke toľko, možno, že Elo bude mať k tomu poznámku. No, ja, ty si to povedal pomerne vyčerpávajúco, takže budem rešpektovať teba ako odborníka v tomto a ja by som zase, keďže sa považujem aj za odborníka v oblasti médií, a keďže médiá e, zdôrazňujú teda liberálna demokracia, že potrebuje mať e, slobodné médiá e, na šírenie teda liberálnej demokracie, čo je samozrejme istá forma oxymoronu, pretože pokiaľ hovoríme o slobodných médiách, ja teraz by som nadviazal Miro na aktualitu z minulého týždňa, myslím, na konci minulého týždňa bol bola vydaná správa Reportéry bez hraníc o slobode tlače vo svete, kde už plačú všetci z politického a mediálneho liberálno-korporátneho mainstreamu, že Slovensko kleslo o 9 priečok v slobode tlače, tak e, treba sa tam pozrieť na tie falošné krokodílie slzy, pretože tým hlavným kritériom, o ktorom hovorili Reportéry bez hraníc je e, ekonomika, finančná, ekonomická nezávislosť a finančná stabilita e, médií. No a po druhé, e, tým informátorom, hlavným informátorom zo Slovenska bol Pavol Salaj. On myslím, že má na starosti aj, aj Českú republiku, pokiaľ sa nemýli. No a keď si pozrieme jeho minulosť, tak od roku 2016 pôsobil ako redaktor E, stranicko-korporátneho denníka N. E, takže e, niekto, kto hovorí o nejakej objektívnosti alebo tvári sa objektívne, pochádza z takto zaujímavého priestoru, mám istú pochybnosť. Ale ešte sa vrátim k, tej, k tomu porovnaniu demokracie a liberálnej demokracie a k tomu, čo hovoril Palo aj ty, o tom deep state alebo teda o hlbinom štáte. Pravidlá, a áno, ne, ne, e, tých pravidlách vo svete, tak klasická demokracia hm, vôle väčšiny ľudu je vlastne zo spodu, smerom nahor. Čiže princíp subsidiarity. Kdežto liberálna demokracia je určovaná z hora. Z hora smerom nadol, pričom sa snaží zužovať a okresávať tie slobody, ako je e, legitimnosť volieb, legitimita, legalita, e, zvrchovanosť a, a, a suverenita napríklad aj občana, alebo aj národného štátu. Pozor, ono to ide od občana až po, až po národný štát a obmedzovať e, tieto, tieto hodnoty, ako je teda zvrchovanosť a, a suverenita. A samozrejme, že zhora, keď poviem, tak to znamená, že v prvom rade sú tam všetky medzinárodné alebo nadnárodné organizácie počnúc OSN a tie ďalšie rôzne, rôzne organizácie ktoré určujú, čo sa má robiť, ako sa, má, ako sa majú správať a dokonca um, aktuálne napríklad diktujú v rámci pandemickej zmluvy, ktorá je teda na pretrase v, v OSN, uh, už aj ako sa má správať národná vláda, národný štát e, vo veci zdravia e, svojich občanov. Čiže tu sa aj konkrétnemu občanovi, nielen vláde, odoberá zvrchovaná moc a e, legitimita starať sa o svoje, o svoje zdravie. Takže toto je ten primárny rozpor. Z hora ide liberálna demokracia smerom nadol, to znamená, že to je niečo vnúcované, umelé, neprirodzené, často odvodené aj od ideológie, lebo to je rovnaký princíp. A demokracia naša, e, nechcem povedať ľudová, národná, e, klasická, tá je zasa zo spodu. A pokiaľ hovoríme napríklad aj o tej e, slobode médií, tak paradoxne hovoria o nej tí, presne podľa toho kreda, že hladnému sa najviac o jedle sníva, tí, ktorí sa snažia eh, potlačiť napríklad pluralitu médií, tí, ktorí sa snažia eh, vytesniť, zlikvidovať, obmedziť eh, alternatívne slobodné médiá a argumentujú tým, že sú tam nejaké dezinformácie alebo argumentujú e, tým, že im berú z reklamného koláča a podobne. A keď sa pozrieme... Evo, e, máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní a máte prednosť. Elo, nezabudni, že kde si skončil. Nech sa páči, môžete položiť otázku. No ďakujem, to je taká otázka e, pripomienková. Christian, ja by som chcel povedať, že už vôbec. Uh, kedy si dávno, pred prvou svetovou vojnou, bolo povedané, že Rusko sa dá poraziť len znútra. To bol, neviem, či ten Barbadosa, či Kerry generál. A to im je známe. A teraz e, tá prvá bola už pred, už však to je zná, pred, určite známe všetkým, že e, veľkou oktobrovou revolúciou, znútra. Potom zvonku zase Hitlerom. Nepodarilo sa. Potom e, spolupráca s Európou, však ten Putin chodil do toho roku 2005, kedy za nastrčenou rukou spolupracoval s NATO, chcel ísť do NATO a všetko mu bolo zatrhnuté. Samé vidli do, do tejto spolupráce. A teraz, keď to zoberieme, že vlastne aj tie, tá Ukrajina bola súčasťou Ruska, čo len hospodárskej spolupráci. Oni mohli veľmi profitovať, keby tam neboli zase hodené vidly od tých svetovládnych lichvárov. A teraz nebuďme nadšení z, z toho e, Trumpa. On takisto spraví to, že obetuje aj akože ideológiu za ziskom, ako aj e, Netanyahu. Takisto za ziskom ide zebre celú, e, vyvraždí celú tú gazu. A bude, bude tam mať priestor. Všetko je za týmto, znútra, znútra. A teraz, keď sa to zoberie takto, tak bude určitá. Rusi prehrali. Preto prehrali, lebo vtedy patrila im celá vo sfére, ako je teraz Bielorusko, aj Ukrajina. Tie nerastné boli na stranu Ruska. Teraz už bude polovica, alebo ja neviem, ak sa dohodnú, viete? Tak už tam je tými svetovládnymi lichvármi, čo robia aj tú svetovú politiku, aj OSN a všetko, aj, aj Blízky východ, tak po 50% majú oni výhry a Rusi 50% z Ukrajiny stratili, najmenej. Takto len taká pripomienka, že malo by sa to takto tiež nazývať. Aj ten Zelenský, kto to je? Však to je tiež z toho košiara tých svetovládnych lichvárov. A on spraví niečo pre Slovanov. Každý je blbý, čo ide bojovať pod jeho vlajkou. Je zmanipulovaný. Tak, prepáčte, že trošku dlho, ale bolo mi to nutné trošku aj historicky. Ďakujem, počúvam. Ďakujem veľmi pekne, Kristian. Niektoré veci na pravú mieru uvediem. Blitzkrieg alebo Barbarossa, tak to bol útok na sovietský zväz 22. júna 1941 a toho, koho ste mysleli, tak to bol bývalý pruský, neskôr nemecký kancelár Otto von Bismarck. Elo, reaguje, alebo pán Fendek. Ja, ja doplním teda tam, kde som skončil, ale najskôr ano. teda nadviažem na, na to Bismarcka práve, myslím, e, od neho pochádza o, o, tá stratégia, že treba, treba voči Rusku postaviť, e, alebo voči Rusom Ukrajincov a vtedy sa dá Rusko e, poraziť ako, ako veľmoc, ktorá ohrozuje Germánov. He, čiže to je taká e, špeciálna, špecifická anglosaská, e, prípadne germánska e, rusofóbia, a snaha o dominanciu e, anglosasov alebo germánov v Európe a tá vlastne viedla k dvom svetovým vojnám, takže e, nie je to o čom, dúfam, že ľudia sa už poučili. No a e, k tým médiám, čo teda sú akože podmienkou pluralitnej demokracie, tak štatistika hovorí, že 48 megakorporácií ovláda kompletne e, celé spravodajstvo, celý informačný reťazec e, anglosaského sveta, e, teda okrem iného v angličtine. No a dnes je angličtina vlastne dominantný jazyk, takže nejde to len cez tie svetové agentúry, ako je Reuters alebo AP, ale, ale aj cez filmový priemysel a e, cez ďalšie e, veľké televízne spoločnosti ako CNN a tak ďalej. Takže ak 48 korporácií ovláda kompletne anglické spravodajstvo, a ešte by sme mohli ísť aj redukovať to, pretože oni sú vzájomne poprepájaní, tak možno keby sme si dali tú väčšiu námahu, tak tým spoločným menovateľom, jedným z tých najvýznamnejších je e, mega investičný e, fond Vanguard, ktorý vlastne e, drží ruku, dá sa povedať, nad svetovými médiami a jeho súputník e, BlackRock napríklad vlastní väčšinu pôdy skupenej na Ukrajine a už má podpísanú so Zelenským zmluvu na e, tzv. rekonštrukciu Ukrajiny. Takže ak takéto spoločnosti ovládajú svetové médiá, je úplne jasné, že ako všetky ostatné médiá v tom reťazci, ktoré ich citujú, e, budú vlastne vychádzať z tých ekonomických záujmov e, akcionárov, ale len poviem na silu, napríklad takého BlackRocku, tak ten má e, ten disponuje finančnými aktívami, ktoré presahujú 9 násobok štátneho rozpočtu Nemecka. Mm. Najsilnejšej krajiny Európskej, Európskej únie. Takže vidíme, že ak niekto tu hovorí o požaduje ekonomickú nezávislosť médií a média spája s pluralitnou demokraciou a fakty sú takéto, že vlastne megakorporácie e, vlastnia, vlastnia médiá, či už väčšinovo alebo cez akcionárov, tak potom je to naozaj e, výkrik do tmy, e, je to plač krokodílik slz farizejov, ktorí, ktorí namotávajú ľudí na, na základnú hodnotu slobody a v tomto prípade slobodom slobodu médií a ako som povedal, skutočnú, ten priestor skutočnej slobody, kde sú alternatívne médiá, tak tie potláčajú. A ja si ešte, Miro, dovolím, ak môžem zacitovať e, z tej správy, toto som si špeciálne vytiahol, e, ako broja vlastne proti alternatívnym médiám, teda dá sa povedať aj proti slobodnému vysielaču, na ktorom momentálne vysielame. Čiže citujem. Celkové výdavky na reklamu prostredníctvom sociálnych médií dosiahli v roku 2024 270, 247 miliard dolárov, čiže takmer štvrť bilióna dolárov, čo predstavuje 14-percentný nárast s predchádzajúcim rokom. A počúvajte teraz tieto online platformy ďalej obmedzujú informačný priestor tým, že údajne prispievajú k šíreniu manipulovaného a zavádzajúceho obsahu a zosilňujú, citujem, dezinformácie. Takže tí, ktorí volajú po slobode eh, médií a ekonomické eh, nezávislosti médií, závidia vlastne sociálnym platformám, eh, sociálnych médií a tak ďalej, že, že si zvýšili 14-percentný nárast reklamy a oni to považujú, že to je šírenie dezinformácií, že to je presne to isté ako v politike, keď ťa označujú za nejakého e, radikála alebo extrémistu, fašistu a neviem čo. To je presne to isté. To sú, tuto sú to ekonomické záujmy megakorporácií, odstrániť konkurenciu a zároveň samozrejme v prepojenosti na politiku aj šírenie slobodných názorov. A v politike je to isté. Odstránim konkurenciu tým, že ju znevážim, podobne ako to urobili napríklad e, v Rumunsku to nedávno e, Georgeskovi a teraz určite zautočia aj proti tomu novému Joneskovi. E, dobre, e, mám tu pripravenú jednu zvukovú ukážku. Jedná sa o vystúpenie z Európskej únie a z NATO o petíciu, tak si to vypočujeme a potom budeme pokračovať ďalej s našimi hostiami. Čiže opäť prejav priamej demokracie. Priatelia, pozdravujem vás pred prezidentského paláca, kde sme dneska ovlastili tlačovú konferenciu, ktorá sa medzičasom preformovala do vyhlásenia, vzhľadom k tomu teda, že mediálny priestor absolútne odignoroval túto akciu ohľadom zberu podpisov za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z paktu NATO a vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie. Mňa nesmierne teší, že naozaj e, vás je strašne veľa, ktorí nám nezišným spôsobom chcete pomôcť a budeme postupne e, rád ľudí, ktorí nám bude pomáhať pri zbere podpisov v jednotlivých obciach, dedinách, mestách, okresných mestách, ako aj samotných krajoch. My sme reagovali na základe verejnej objednávky. Občania sú nespokojní so situáciou na Slovensku, jednak po ekonomickej stránke, ale aj osobných slobod, práv, ako aj medzinárodného postavenia Slovenskej republiky. Ako viete, Európska únia sa z hospodárskej no, spolupráce zmenila na vojenskú diktatúru, stratili sme suverenitu, strácame aj svoju osobnú moc a slobody. Ľudia sú nespokojní, sami to vidia a my sme sa chopili toho, aby sme sa presvedčili alebo dali šancu tým všetkým, ktorí túžia vystúpiť z Európskej únie a z NATO, ktoré vnímajú ako útočnú alianciu a Európsku úniu ako diktatúru. Chceme srdečne poďakovať všetkým subjektom, občianským združeniam, aj aktivistom, ktorí sa pripojili k tejto petícii ako podporovatelia, ale aj fyzicky ktorí sú ochotní pomáhať pri zbere podpisov. Medzi prvými, ktoré sa pripojili, sú občianske združenie Brat za brata, hnutie vlastenecký blok, občianske združenie Národný front Slovenska, občianske združenie Slovan Národný snem jednota, iniciatíva Šarišská država, občianske združenie za obrodu národa, OZON, strana Srdce, vlastenci a dôchodcovia, strana Jednota Slovanov, Hrdí Slováci a hrdé Slovenky, dnes tu stojíme preto, aby sme vyplnili požiadavky slovenských občanov a preto by sme vám chceli predstaviť znenie dvoch petícií. Petícia za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z NATO. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika vystúpila zo Severoatlantickej aliancie NATO? Ako druhá petícia, za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika vystúpila z Európskej únie? Tieto petície budeme zberať fyzicky, ale aj online na peticie.com. Môžete si stiahnuť aj fyzicky a vytlačiť petičné hárky, tí, ktorí budete ochotní pomáhať na našej stránke www.vlasteneckýblog.com .sk, takže e, toľko. E, Elo, vraciam e, ti Sme slovo. technický výpadok na vysvetlenie, áno. Dobre, v poriadku. Medzi tým som prehral tú petíciu, respektíve dve, ktoré spustili vlastenecký blok, a potom ex neviem, či prezidentský kandidát Milan Náhlík a potom Matúš Alexa a to hnutie motorkárov brat za brata a ďalšie tieto pidi a vlastenecké straničky, neviem ako to nazvať. my sme e, sa tomuto čiastočne venovali aj s Jurajom Dimešim, No, samozrejme, je tu, e, tak ako povedal v úvode relácie e, pán Fendek, každý má právo vyjadriť sa k veciam verejným nie už asi väčšej veci verejnej ako e, to, že ľudia by mali priamo rozhodnúť, či chcú alebo nechcú ostať v NATO, alebo či chcú alebo nechcú ostať v Európskej únii. Ale tak ako pán Pavol Fentek veľmi presne ste povedali, e, že za predpokladu, že tu máme 50-percentné kvórum, e, tak na účasť v referende tak e, toto už je a priori odsúdené na neúspech, e, pretože je veľmi dobré, že e, takáto petičná akcia sa spustila. Lenže na druhej strane, nehovorím ani v zlom čase, lenže ja neverím tomu a to mám na to vysokú školu, na vieru, že Jednoducho, že e, toto je vôbec reálne, e, pretože najvyšší ústavní činitelia, prezident Slovenskej republiky, zastupujúci e, predseda parlamentu, pán Žiga, Peter Pellegrini a premiér Robert Fico, tak 1. septembra vyhlásili neotrasiteľnú vernosť Európskej únie a NATO a podpísali pardon, memorandum, kde sa zaviazali, že neexistuje odísť z tejto organizácie. Čiže tu už vidíme, že máme veľké politické strany, ktoré budú burcovať proti tomu, aby tí ľudia k tomu referendu nešli. Čiže z tohoto hľadiska čo vyplýva pán Fendek? Myslíte ako, že či ísť e, k referendu? E, nie, e, ja som asi dosť e, nejasne položil otázku, či by tu nemalo byť poradie také, že síce bude im to nejaký čas trvať, možno pol roka, kým vyzbierajú tie petičné podpisy. A tá druhá partia, Švecovci a, a Slotovci, tak týmto trvalo rok, kým vyzbierali 400 tisíc. Čiže toto je fajn. Ja burcujem už od 29. marca e, minulého roku k tomu, aby ľudia išli e, a zbierali tie podpisy za ukončenie členstva v NATO, pretože pravoplatne sme do NATO vstúpili 29. marca 2004, čiže až po 20 rokoch eh, máme právo odísť z tejto organizácie. Čiže tá podmienka je už viac ako rok naplnená. Lenže moja otázka smerovala k tomu, že či za týchto podmienok, ako je nastavené v ústave, tým myslím článok 95, eh, či pardon, 98, aby som bol presný, e, kde sa hovorí, že pre platnosť referenda je nevyhnutné, aby prišla nadpolovičná väčšina. A vidíme, tak ako som povedal, že e, tu veľké politické strany, cakom prask všetky, e, ktoré sú v parlamente, tak budú burcovať proti tomu, aby z toho NATO alebo z Európskej únie sme neodišli, čiže aby tí ľudia k tomu referendu nešli. Tak som to myslel. No, dobre, no, Ja by som si to troška dal ako uh, jedna informácia. Myslím, že do NATO sme vstupovali e, bez referenda. Uh, referendum sme mali iba o vstupe do Európskej únie, Unie, uh, takže ako uh, sme vstúpili bez toho, aby sa niekto niekoho spýtal, takže ako v tomto prípade Môžeme vystúpiť aj bez referenda. Jasné, len ak ste ma pozorne počúvali, tak na politickej scéne v parlamente nie je jedna jediná politická strana, ktorá by bola za ukončenie členstva v Európskej únii alebo v NATO a zvlášť v NATO, pretože tu neexistuje iná možnosť ako cez referendum, aby sa ľudia o tom vyjadrili, pretože to je cez parlament nepriechodné že by e, to bolo na no. základe uznesenia e, Národnej rady e, vypísané referendum. Ja to chápem, ale chcem povedať niečo iné. Pred 40 rokmi sme deklarovali jednomyselne väčšinu, väčšinu vernosť Sovietskému zväzu a jeho ozbrojeným silám a neviem, čo všetko možné a po, po, v 89. roku to všetko padlo. Čiže ja, keď sa na to e, pozerám čisto ako z pragmatického e, a realpolitického hľadiska, tak momentálne po, e, považujem e, aktivity, e, čo sa týka referent ako takých, kým je tá 50% hranica, e, čisto za e, informačnú. To znamená, že zistiť, koľko ľudí je za vystúpenie e, z Európskej únie, po prípade e, z NATO. Lebo e, na pán Fentek, tuto má jedno obrovské riziko tam za predpokladu, že e, prezident vypíše to referendum, ktoré vypísať musí, e, pretože e, tu sa jedná podľa článku 93 odsek 1 o obligatorné referendum, čiže ak tí ľudia vyzbierajú tie podpisy, tak to on nesmie dať na ústavný súd. On to referendum vypísať musí, lebo toto vyžaduje od neho ústava. Čiže... Áno, tak... v poriadku. V poriadku, len e, jed, jednoducho ja, kým existuje e, technická baria 50%, tak považujem referendum za, e, na Slovensku v súčasnosti čisto za informačnú záležitosť. Len ešte je tu jedna vec, za predpoklad, že to referendum sa vypíše a zrealizuje, a bude e, neúspešné a neplatné, tak e, ďalšie referendum môže byť až e, o 3 roky. Dajme tomu, že pol roka budú zbierať podpisy, potom s prípravou referenda uplynie E, povedzme ďalší čas, povedzme nejaké 3-4 mesiace a následne referendum bude e, neplatné a z toho dôvodu e, ďalšie referendum o tej istej otázke môže byť o 3 roky. Čiže de facto sa táto možnosť týmto neuváženým z taktického alebo strategického hľadiska krokom len odiali o 4 roky. Presne, čiže pokiaľ, pokiaľ sa nikto nepostará o to, aby referendum eh, malo aj, eh, bolo aj funkčné, mohlo byť funkčné, tak nemá jeho zmysel, eh, jak si usporiadavať. Čiže odok bude neplatné dnes, zajtra, na pozajtri aj o 5 rokov, lebo bude 50%. Čiže to je, ako dá sa povedať, alfa a omega toho, že takto nastavené referendum je, dá sa povedať, Eh, usporiadať sa môže, ale eh, závery z toho vždycky, bude vždy neplatné. No a týmto činom, eh, keď niekto to chce riešiť, niekto rieši, keď to nechce riešiť, tak to znamená, že neuznáva referendum ako nástroj vlády ľudu. To znamená, že musí niekto z kompetentných, ktorý má politickú moc, prísť, tým, že no ideme e, Eh, jak si robiť niečo s tým referendum, lebo eh, je to nástroj moci ľudu, ktorý eh, nie je možné využiť. To ako keby ste mali v rukách samopal vo vojne, ale nemôžete ho použiť, lebo nemáte náboje. A náboje sú za kopcom. No tak treba ísť po náboje. To je, jak si jasné, že kto tomuto nerozumie, tak ja neviem, to je triviálna záležitosť. Takéto niečo e, musí vedieť aj e, žiak základnej školy, že takto, neviem, kto to nastavoval s týmito 50%. E, no, tí, ktorí organizovali Slovenskú republiku a prijímali 1. E, septembra 1992 ústavu, ale vrátim slovo Elovi, lebo do konca relácie už máme len 13 minút, aby e, sme niečo, čo bolo potrebné, dôležité povedať, neopomenuli. Takže Elo má slovo. No a Elo e, nám zasa vypadol, tak si pripomenieme, čo sa dialo v Ulanoch nad Žitavou, kde bol hosťom Rudolf Huliak. V sobotu sme boli na krčmových rečiach v Ulanoch nad Žitavou, kde sme chceli pomôcť našim vystúpením a podporou, že tým, že sme tam prišli ľuďom, ktorí bojujú proti baterkárni. Nehľadajú to žiadnu politiku, len chcú zdravo žiť, mať pokoj a nebyť ohrozený ťažkým chemickým priemyslom. Preto sme tam navzájom, aj keď sme iných politických názorov neutočili na seba a snažíme sa ľuďom pomôcť. Až do tej chvíle, kým nezačal vystupovať Rudo Huliak, a my sme už boli preč. No, milý Rudo, ty sa tam vyjadril, že tento zámer už bol 2018, keď sme my boli pri moci alebo v parlamente a že som to mohol zastaviť. Rudo, nečuduj sa, že z teba robia hlupáka a že si z teba robia srandu, že si taký jednoduchý. Lebo každý súdny človek vie, že ako sa dá pozrieť, kedy ja som sa stal poslancom. Ja som sa stal poslancom až v roku 2020. Takže tieto tvoje lacné klamstvá, ako hádzať vinu na niekoho iného, ľahko vyvrátiteľné. Ale to si celý ty. Vieš čísla a vôbec nevieš ak. Tak, jedna. Milý Rudo, druhá vec. Prvý zámer oficiálny o Šuranoch, kde ho schválili ako zámer, ako zámer, že to bude investícia, bol za vlády v roku 2022. Ale bol to len zámer. Až vaša vláda, Rudo, kde si ty súčasťou nej, kde si chodil na koaličnú radu, schválila aj s tvojim súhlasom, lebo nebol si proti Nebol si proti, môžeš hovoriť čo chceš, neviedol sa ani raz proti tomu, že tie šurany tam budú a podpísala zmluvu o spolupráci. Takže darmo ty budeš vykrikovať, že to si ty nebol, že to bol 2018, keď bol za vlády Fico a Suja, čo je klamstvo. Fico bol, ale Suja nie. Takže milý Rudo, skúsi to dať trošku v tej hlave do poriadku, začni robiť niečo pre ľudí, lebo ti to spočítajú. A tie hejty, ktoré máš, to nie sú všetko trolovia. Vybral si si nebezpečného supera, klamára Tarabu. Je to človek s pokriveným charakterom, ale má vysokú inteligenciu a ten ťa zničí. A tým, že si hľadáš nepriateľov všade a kopeš do všetkých dookola, sa ukazuješ pred celým Slovenskom ako fakt taký úplne jednoduchý sedliak. Aj keď sedliak by mal mať zdravý sedliacký rozum. Čo v tomto prípade zjavne u tebe chýba. V 2018 som ja poslancom nebol. Môžeš ty hovoriť na vystúpeniach a hádza to na mňa ako chce. Je to tak smiešne klamstvo a trapné, že je ľahko vyvrať nenavratiteľné. Pozdravujem, Rudo, a kedykoľvek mi môžeš zavolať, keď nevieš nejaké čísla, spýtaj sa. Ja budem veľmi rád. A že ty ma nechceš na výbore. No výbor je verejný, Rudo. Ja keď budem chceť, tak na ten výbor príde. Že ty sa bojíš so mnou do relácií, ako mi volali z Infovojny, alebo Slobodného vysielača, teraz už presne neviem, zo Slobodného vysielača, že Rudo Huliak by prišiel, ale nie so mnou, že on pôjde radšej sám alebo s niekým. No Rudo, preto toto je, lebo trepeš a klameš a priamo prenose by som tvoje klamstvá vyvrátil. Takže Rudo, kľudne si toč relácie sám, kľudne na mňa útoč, ale tvojimi útokmi trpia v tomto prípade len ľudia v Šuranoch a tvoji vlastní voliči, ktorí sa hambia za to, akú politiku robí. Si obyčajný kšeftár, ktorému je prednejšie korito, aby vykšeftoval čo najviac miest pre seba a svojich tých najbližších a o ľudí ti absolútne nejde. A čo sa týka Tarabu, máš absolútnu pravdu. Zasa, ja keď viem, že človek hovorí pravdu, tak to poviem. Na rozdiel od teba. Rudo, pozdravujem a Príjemný zvyšok politické kariéry. No tak eh, mali sme medzi tým aj eh, volajúceho poslucháča. Eh, ja mu dám chvíľočku možnosť, ale ty teraz smelo pokračuj v tom, čo máš pripravené, lebo ja som tam dal náhradnú ukážku na chvíľu. Kým nám poslucháč zavolá, tak môžeš kľudne pokračovať, ak sa vôbec ešte rozhodne. Možno áno, možno nie. Ďakujem za možnosť. No, ja som skončil pri tej téme pluralita médií, ktoré vlastne e, z princípu liberalizmu a vládnej moci e, speje k e, obmedzovaniu plurality e, názorov predovšetkým, lebo e, liberáli v podstate a najmä tí progresívci prenasledujú, e, zosmiešňujú, odmietajú iné názory, než sú ich. Takže vidíme, že tí, ktorí tu vydávajú tie hodnotiace správy a na jednej strane a oslavné tézy na liberálnu demokraciu sú v rozpore vlastne e, s týmito e, tvrdeniami, pretože oni nedokážu z princípu ideologickej závislosti e, tolerovať iné názory, než sú len ich. Takže celý ten koncept liberálnej demokracie vlastne mi smrdí Sorošovčinou, E, tými otvorenými spoločnosťami, e, otvoreným vládnutím, vrátane nejakejsi platformy. Máme volajúceho poslucháča, dáme mu slovo. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Ďakujem pekne. Poslucháč Jozef Nemecko po dlhom čase, aj keď niektorí ľudia už mi nadávajú, že čo sa miešam do politiky z zahraničia. Pán Fendek, pani hostia, pán moderátori, pani poslucháči, ja vám poviem jednu vec. Niektoré národy nemajú takúto zákon, čo sa týka referenda. Keďže zákon je uzakonený tak, ako je, aj s tým 50 kôrom, to znamená, že ten zákon je funkčný. Ja som došiel záveru, že ľudia na Slovensku musia zdvihnúť riť s prepačením a ísť k tomu referendu a ukázať tým politikom jednoducho, že chcú zmeniť. To znamená, musia sa zúčastniť. Ľudia musia sa medzi sebou rozprávať a musia to robiť. To isté platí o voľbách. Ľudia musia zdvihnúť rite a 99% ísť k voľbám. Keď bol ten chaos od, o odorovej vláde, ja som pánovi Hazuchovi aj moder- ľuďom hovoril, ľudia zobuďte sa, organizujte sa. A vtedy, keď bol napríklad aj kandidoval, ak sa volá ten eh, pán Harabin, keby ľudia neboli blbí a zdvihli rite a hneď v prvom kole zvolili Harabina, nemusel by tam byť ten jamkatý debil. To je môj názor. <laughs> Dobre, eh, ďakujem. Eh, Elo, môžeš reagovať. Ja nechám teraz Fala, dobre? Nech... E, princíp je v tom, že e, toto nie sú voľby, kde máte ako viacerých e, tých e, účastníkov, ktorí, ktorí chcú byť zvolení, ale máte jednu otázku. A to je ako jednostranná záležitosť. Čiže e, opakujem, že môžete 100% môže zdvihnúť rite E, a nič sa nestane z toho dôvodu, že tí, ktorí sú proti tomu, e, nezdvihnú A maximálne, čo matematicky sa dosiahnuť, je, že bude 50 na 50. To znamená, že e, e, nie je rozhodnuté. To musí pochopiť, e, jak si každý, e, kto e, e, sa zamyslí nad referendum, ako nie sú to voľby. Je to referendum. Čiže e, od E, preto majú rôzne štáty rôzno definované kvórum. To znamená, existujú štáty, ktoré nemajú žiadny limit. To znamená, že koľko ľudí príde, toľko si ohlasuje. A potom to stúpa. No my máme toľko, koľko tam určili. Ale to je znefunkčenie e, inštitútu referenda. To dúfam, že e, pán, ktorý sa spýtal, strať pochopí. Ak dokáže, aby sa zdvihlo 120 ľudí... Moment, 120% sa nemôže zdvihnúť, lebo ten počet tých oprávnených voličov je e, niečo menej ako 4,4 milióna a viac nemôže. Áno, prísť. ja hovorím aj 4 polovice občas, keď uh, už nie som schopný povedať, že iným spôsobom to nejde. To už je v podstate ako žart. Mhm. Dobre, no. pochopil tie... som to ako cásku. No, posluchač nám volá znovu, ste vo vysielaní, nech sa páči. Dobre, vážený pán Fendek, máte pravdu, 50 na 50, tak potom poviem, 50 ľudí na Slovensko je tupelo tupých a 50% je idiotov. Tak to vyzerá. Hej? Keď poviete, že 50 príde, že nerozhodnutých a 50% povie, že, že e, chcú, sú za. Rozumiete, 50 na 50. No tak musia sa rozprávať. 50% povedať, rozhodnutých môže môžete mať maximálne roz, e, E, e, množstvo ľudí, ktorí povedia áno, 50%. Tí, ktorí sú, Dobre, pán ktorí, Fendek, ktorým pán sa Fendek, nepáči, je zvyšok. Pán Fendek, ale potom ľudia, ľudia musia medzi sebou rozprávať, čak je nás iba nejakých 2,5 milióna upravnených ísť alebo proste robiť. Keď každý, každému bude rozprávať, že v čom je pozitívum alebo v čom je výhoda, tak neexistuje, že iba 50% bolo povedané, že áno a 50% nie, rozumiete? To je všetko o komunikácii. A už aj ten naj, najhorší či najlepší liberál a idiot musí pochopiť, že niečo v tomto štáte je zlé pre Boha. Keď, keď, e, keď povie, povedia liberáli, keď budú mať dobr, dobr, dobrú uh, propagandu, povedia, nechoďte, neúča, neúčastnite sa tohto uh, referenda, je to zbytočné a týmto činom vlastne, ako keby ste volili proti, ľudia ostanú tí, ktorí sú, ich podporia, sedieť doma a týmto e, činom referendum bude neplatné. Neviem, ako to inakšie mám vysvetliť. dobre ste to povedali, a ja to poviem ešte zrozumiteľnejšie. Ak v prípade akýchkoľvek zastupiteľských volieb do Európskeho parlamentu nášho parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky, A e, samozprávne e, voľby alebo voľby e, prezidenta nemajú absolútne žiadne kvórum a častokrát voľby boli také, že s výnimkou parlamentných, tak všetky boli pod 50%. Občas prezidentské boli nad 50% zúčasťou. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva jedna zásadná vec – tu musí byť úplne zrušené kvórum na účasť, respektíve zrovnoprávnené so zastupiteľskými voľbami a to sa netýka len referenda, ale E, my máme ešte ďalší inštitút v článku 106 a to je ľudové hlasovanie o odvolaní napríklad prezidenta. A takéto ľudové hlasovanie ľudovou iniciatívou za rovnakých podmienok e, petičných ako v prípade referenda e, by bolo možné odvolať kohokoľvek, kto je volený. No, lenže zas na druhej strane článok 106 je ešte drakonicky postavený oproti e, týmto voľbám, pretože tam nie len, že musí prísť nadpolovičná väčšina zo všetkých oprávnených voličov, ale tam musí nadpolovičná e, väčšina zo všetkých voličov e, odvolávať napríklad toho prezidenta. Čiže za týchto okolností článok 106 na odvolanie prezidenta je ešte horší. Ale e, páni, e, čas dnešnej relácie sa naplnil tak e, vás poprosím o krátke polminútové vyjadrenie vášho postoja k tejto demokracii a samozrejme rozlúčenie sa s poslucháčmi. Elo, ideš ako prvý. Tak pokiaľ nechceme mať liberálnu demokraciu, ktorá nás na konci dňa alebo noci privedie do e, liberálnej e, totality, tak eh, musíme byť aktívni, musíme si brániť, nie je tá demokracia, aká je, ale ako sme videli aj na tejto téme e, referenda, hovoríme o priamej, priamej demokracii, o, o, o o najvyššej suverenite a my sa tu vlastne sporíme o niečom, čo by malo byť úplne prirodzené a logické aj v rámci istej povinnosti, že rozhodujem pre Boha sám za seba a rozhodujem o svojich záujmoch. Čiže e, pokiaľ my uvoľníme priestor e, v tých základných demokratických inštitútoch, ako je napríklad aj referendum alebo voľby e, tým liberálnym globálnym silám, ktoré presadzujú liberálnu demokraciu, tak nám ju vnútia. A potom nenadávajme, pretože totalita má dosť dlhý priemerný vek e, v rámci tohto stredoeurópskeho priestoru. Ja sa s posluchačmi lúčim a určite sa k téme ešte vrátime na budúce. Pekne. Ďakujem veľmi pekne, ja sa tiež lúčim a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.